golle simore nogas e tati pol ndaari ñaawirde nde wii banndiraaɓe ko hakkille deƴƴo ngurdumi e yeeso allah haa e o ñalawma ananias hooreeje yettinaaɓe sadak o yami takkanooɓe pol ɓe yo pey ɗum e hunuko nden pol wiima ma allah fiye aan perol pentiraangol ngol njooɗorɗaa ɗo ko ñaawirde mi sari e o kadi duttuɗaa njamiraa yo mi fiye takkinoɓen ɓe mbi haɗa yenno hoore jottinoma sadaka mo allah suuɓi o paul jaabi wi bandiraɓe mi andano ko hoorejo yettinoɓe sadaka gati ina winda a wiyata gardiɗo leñol ma ko boni nden pool yi woni hen ko sadusa en woni hen ko farisa en willi e nder ñawirde he wi bandiraɓe min komi farisa ɓi farisa ko sababude ɗamawam ummital maayɓe waɗi mi ñaaweede nden o haali ɗin konnguli farisa en ɓe e sadusa en ɓe goni e yeddondirdi jamanu o fecci sadusa en mbi ko ummital woodani malayika woodani ruhu woodani kono farisa en en gonɗini ɗum fof duko ngo ɓeydi heewde huunde e sariyankoɓe jeyaɓe e goomo farisa en ɓe dari ummini doku wolngo woni e wiide alaa fof komi boni komin jiye oɗo gorko ina gasa noon tawa ko ruhu walla malayka haalde e makko jeddi ɗi mayni haa hoorejo soldateɓe o huli woto pool sileede ko ɗum waɗi o yamiri yo soldateɓe jippoto dental to korkita pool e juuɗe yimɓe ɓe nawata ɗum to nder tata to jama dewɗo heen o joomiraɗo o dari e yeeso pool wi ɗum wondu e cuusal no ceetorinoɗaami ɗo e yerusalem ni alaa e sago ceetoronoɗaami noon rome ndeen weeti yahuude en ɓe mbaɗi maalde ngoondi ñaamata njarata so wonaa nde mbari pool wannooɓe ndeen maalde ɓe ɓuri capanɗe nayo ɓe njehi to ardiiɓe yettinooɓe sadak ɓe e hoohooɓe ɓe ɓe mbi ɗumen min ngoodi min ñaamata so wonaa min mbari pool jooni noon onon e ñaawirde toownde ndee mbe hooreje soldateɓe o yo addano on mo nanda kino ɗon e yiɗɓe andude ko ɓuri sellude e kabaru makko minen min pewnatinimo warde mo hade makko yottade ɗo kono baaɗi ko gorko nani koɓe jogorɓe tuntiɗade mo yeey to tata to naati habrimo ɗum pool noddi gooto e mawɓe soldateɓe ɓe wi ɗum naw o suka gorko to hoorejo to ngati ne woodi ko foti hamrudemo mawɗo soldateɓo nawimo to hooreji to wiɗum pol cogaɗo o noddi kam ñaagi yomi addu o suko gorkoto ma ngati ina woodi ko o foti hafrudemo hooreji o jaggi e jungu makko deyide e makko wiimo holi ko kalantami o wiimo yawɗa hen kawri he ñaagaɗe mo yo addan ɗumen janggo pol he yeeso ñaawirɗe hee tawa ɓe nanndi kinto ko he yiɗɓe naamnaaɗe ko ɓuri selluɗe he kabaaru makko kono wota heɗɗoɓe ngadi ko ɓuri worɓe capanɗe nayo he maɓɓe nana tuntindiimo te ngoondi ñaamataa njarataa so wonaa nde mbarimo ɓe peewnitiima halaa ko ɓe paɗi si wonaa yamiroonde maa hoorejo wi suko gorko o wota haalan hay gooto ko habri ɗum ko ɗaccit ɗum cagal ɗum o noddi mawɓe soldateɓe makko ɗiɗo o wi ɗumen ndendine worɓe temede ɗiɗo e waɗɗiɓe pucci capanɗe jeeɗiɗo wondude e temedde ɗiɗo joom gaawe en onon fof peewnitanoɗe yahde sesare saanga waktuuji jeenayi kiikiiɗe kaɓɓe kadi pucci ngam nawirde pool cellal e kisal to gorner feliksa kadi hoorejo waddi heen oɗo ɓatayki min kolot lisiyas miɗo salminma an feliksa gorner teddoɗo o o gorko mo neldumami ko yahuda en jagguno ɗum jiɗi warde ɗum hawri emi tini ko o gendi yanke rom ko ɗum waɗi natmi hen min e soldateɓe ɓe kakkitmomimi nde tawno jinnomi ko laaɓede koɓe paymok ngaddumomi e yeeso ñawirde maɓɓe he tawmi o fawano tan koko faati e jewte sariya maɓɓe kono ala ko o fawa ko ina wawa addandemo warede walla haɓɓede e geƴƴelle caggal ɗum caktanami yahuda en nana mbaɗi maalde faade e makko ko ɗum waɗi neldumomi toma ɗon e ɗon kadi jamirmi wullatiɓe mo ɓe yo kalmi soyomo toma soldateɓe ɓe mbaɗi ko jamirano ko ƴetti pol nder jemma nawi ɗum ha antipatris jang e mum soleteɓe yaratnoɓe koyɗe ɓe dutti to tata to ɓelde pool waɗɗiɓe pucciɓe yo jettinoy ɗum nden ɓen jettima sesare totti gornero o ɓataki o kolli ɗum pool nden gornero o jangi ɓataki o namni holi to jeeya e diwanuji he nden o nani o jeeya ko silisi o wiim so wullitiɓe ma ɓe gaari mami heɗo haala ma caggal ɗum o yamiri o moftoy to galle laamorɗo hérode to